barak zor gantilin o mont ez MC euh, uh, mozer terrezagin sistrut daran rotot sistrodik daran rotot orgiret uh, rumus tetnik rarad uh, gaja sister entxinue. Barak bitni aildalte niak rolbolte nekazul bain, tajimbe. Entxin rumuz ketxue, time, oh, tzagan malgete, time, gelema entxinue. Medetx dendrin rumuz, au monde rarragoe, time, tegetetnik zain mederkoe baizan. Rarin, horin, tavant mongol mongolt jubalsambe. Yak. Euh, rorintavanchilino mondiu baisonbe. Archil santime, archil sin rusgal bolson. Teget unidara medet mongolchut shoot bolson. Uh, Naniel Angoya, chachin chutlegin Ercholoté bolson. Teget mané catholique chachin urik santime. Lam vartan bouyou fazer, bas gelema bouyou sistrut уриксан ажи. Тэгээд монголд уриксан юрисан бэ. Юу юрисан бэ манай католик шашин. Хамгийн эхлээд тэр тэт а монгол хэл мэдэж авсан тийм ээ. Хамгийн шугаал энэ бол монгол хэлтэй баяр. Буюу хүмүүсийг ойлгох тийм ээ. Монголчуудыг ойлгох гэсэн утгатай. Харин дараа юрисан бэ тэр. Хорин таван чилин юм. ted en Chine Tolo, Agilaj Baisan. Nani Langoya nek Tom Asranjin Gazerik, Zorian Baigulsan. Un bol medech nek talar da Ogor, Time, Rufsas Runia Rogor, Gesanutakte, Rarin Nogotalar, en bas Runitolo, Sanazovor, Gesanuk. Time, teget nek Dugerzuil, en bol asramjin gazar, uh, hordodin imo ezvel ondornaste rumusin tolo, uh, zorion bagular, time, en bol mane katolik chachni uilachilak. Royer du gardzwil Yubai baisan teterlek, bak sorgul, technique merrechelin sorgulik zorion bagular. bazra Jugar, nomin san, time, oyutni baerik, zorion bagular. Bouyou, Bolov srolin touré, bolov srolin tolo, time temtser. Nen ramgin choural. Rirve rumus medlekte bae, baival, timech, a rogchil ondor bolchena. Nek du gertan, time, runitolo, Daniel enzek entzek tolo yadur tolo tzanazovor, royer du gartzuil, bolov srolin tolo, temtser, time, medlek gedekuk, chural ukbaina a gourav du gartzuil, medej, an bol, a euh, chachni, Christosin chachnik, a euh, meduler, time, boyu tanil tzular. Teget zum, jishen im euh, maria erin sumik, usan baigulsan, time, zorion gulsan. Bas, en serran bachingin bas, barritzan, barsan. Etchin yoe, yamarutaktewe, a ah, nekuker, bel, en bol rarandrouietsek tem time. Teget bitodo olkot chadon. mané catholique chachin bas mané souseknu durant rarandrouietsek temtekchen, temsetchbain. Bit gegen gerel Bich, Joran Baptiste sairel saint, bi bol gegen gerel Bich, rarin bi gerlin touré gerchilchbain enbol bitni zorilok time, raer tusak nude, bitni zorilok yue enbol gerlin tuche, time gerschler. a gegen gerel get schrimbe, enbol tenger buchon, bol bitni avrak Jesus Christ buyu tenger buchni amin gansru. Tuni bi bit kerchilchbein a shon gesanutakte time, nargue gesanutakte. A nargue baival, huitan baga, bas birarch shadarko etime. Nogotalar, risver lutkar, harandrui getekman, a budulek gesanutakte time, budangriral gesanutakte ima. Im suil baga. Teget harandrui et sek temser, medet unenitolo temser gesanuk te get o bit en serran odor bas en toure bodoc bolno. Susek tout, time, susek nudin wil kerek, getch ue. Nek du gertan an bol runit olo temtser, time, nen yaranguya a tolo, gerbulin amtralin tolo uh, temtser, time. Te get arildalt te get ekman, raran gerbulin salalt ragran ruig il e Rushir ilel time, gerbulin il ilel, en bol ragran ruig time. De Yuron Christine sous uh, ragran ruig e sec. tem deklet chiga time. De get enserran euh, bol notime, bi oro. Bi yach gerlin ture Gerchil chue oto time. Bi yur rumusintolo time, nenia languia ofste rumusintolo gerbulintolo time, teget hieron hurtut uh, avet royerto suite time, avda wishler mongolik nexeron ukbain time, avda wishler, avet royerto uchleran suite time, nogotalas avet royer time, rordintolo sanarzovor rerekte time, en bol bitni andral time, biten turet amtser rerecte. Teget imeru bayrim bol bit Jesus Christin zamik buyutuni gegen gerlik beltetjega. Nogotal bolofsrol time, bis turontril san, mane catholique chachin, mane gelema, mané lam Sanvartan liuron ter bolov srolin touré temsetjega. Bak sorgulimo nomin santimo, timne teknik merekjlin sorgul yamar rutaktewe. Uh, ah. Sej roular gesanutakte. Medlekte bolor gesanutakte. Pritcher time, teget bitbas, ah. osdigo sej roular erecte. Pritcher erecte medehan te timé, ah medlekuirun en bol budan te time, medlek ondor baival, ulsin hobjil bas ondor baina time, en en rambin choral, teget odoshin doloronok baga, bit en en en mane uyutan time, mane tanar ingech baer, ul sintolo ramgin txurraltzuil. Ekat gevel metlek, time, bolofsrol, ultzin rogtxilte rol bolte baina. Time. bolovsrol bolofsrol getek man, zalutxu din ruft, altan bolomj, time. Imeru altan bolobjik, altar bolor, altatx bolorkoe, Metech, o oh, odor mi antralin ruf, uh, ritxel amarantzuil bix bitu sain medetchan time bitu omon oyutan baison. harin uh, ah, busadro sintolo neni langu ga sintolo time uh, ah, do gardsuil yue an bol ah, sumin wilachil bo yu jesus christin sain medec, to raglar time a uh, nectorol nektorol yue gher anbol bol khuni nugel time khutla yakhir khulge time Tim euh, rar zuil bagatime, mongol chutu niksain medetchen. Teget mane katolik chachni euh, ulanch la lin dagu, nek seiram dioslol baga, un bol namishlal dioslol time, en gorson doloronok time, mane soumin adil chit imuru sairan dioslolik, euh, zorion bagulsan time. Teget tednis setkel dotor, bas maram galand ajargal bai san bilet and then tewek echer. Yuron bit Il time, a maram galam del gurez, rudal dant im unte zuil, yuron del rudal danitovos bit afsh bolorkoe. Bit rumuses afsh bolno time adjargal, gerbulin dotor, unen adjargal bai dikshude. Gerbulin dotor, erve uramsgal sain bayval a martavan, a maram galant baidik chute. Bitbas tenger burnas time, tengres, a jargal, unen a marem galant, roulen bolno. Rirve bit tenger burni tu chaloudik, sain sersan bol, time, bitni set gel dotor, a maram galant, a jargal baidik chute. Enchinue, tana rimbe, time, rumus, bitnarik en ruda, Raksand imeru asult tafsan imeru asultik tafsand. Bit medet a tox togoldor hun bichet ime, mane lam sandvartan zarinda bas buru tsuilrisant ime, teget uslare getschrelch bit tox togoldor hun bichet. Rarin bit gerlin ture gerchilchbain Gegen gerel getek man bol bit bichet en bol tenger Jésus Jesus Christime. Harin lam sanvartantime, narin narindunt bas, gegen rumus baga. Gegen rum A tenger bourni gegen gerelt, amit yavjega runtime, amit yavjbui rum. En bol bit nizorilog. Teget sous susak en bit, en toure erexurer bolomste bol Yach gegen rumbolo time, yach tengerburni gegen gerel dotor amitia oahue. Teget gurlan sigler baga, nek du gertan an bol an time, nik min tufcin emzek rumosintolo temtzer, bolovsrol, bas sumin agil, time zabirlal, namishlal, tim baga. Teget da herunterzuziehen, heranruhiert sich. Dem Tetzke ya »« den Gerbront en Arlik, Iver Boltuge.